I naredno pitanje, eselamu alaikum i kažemo ve alaikum selam, da li je muslimanima dozvoljeno djetetu dati ime Asija i značenje tog imena ako ste u mogućnosti? Bismillah, alhamdulillah, salatu wasalam, rasulillah. Da to ime koje, znači, znači je od imena muslimanski, suproga od Firauna, nosila to ime. Tako da ime, znači, nema zabrano da bude kod muslimana nadivno to ime. Asija.